السلام عليكم ورحمة الله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما فتقعد مذموما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ولا تنهوهما وقل لهما نفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق الحق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا ayat menika tumawah badane ayat sing nerangake Gusti Allah gawe makhluk manusa lan liya-liyane khususe manusa digawe kelas-kelasan unda usuk ana sing sugih semedeng ning ana sing fakir ana sing pangkat ana sing sedeng ana sing paling bawah Niki tengene sekehe tingkatan lan sekehe macem sipat dimaksud supaya siji lan wenehe sangat butuhake. Nah, wong sugih sak donya sugih kabeh. Muhal pekir kabeh ya muhal. Lah sebab kok muhal wis kadung disabda dening Allah faddalna ba'dahum ala ba'd. Tak gawe unda usuk Gusti Allah wis kadung ngendika ngoten kok ujug-ujug donya kok sugih kabeh muhal. Lah upamane ngene piye? Diatur. Sing sugih ditit dicampur karo sing pekir terus didum rata. Ora ana ngono wis cacak lah wong sugih dikandhani. Ora gelem. Ora iso. Ngene iki jenenge wis kalah sabdo. Wong pangkat kabeh muhal. Nah. dadi raja kabeh wokal oh, hmm. raja ya gentenan gentenan Rane tahu ana cerita raja pacar-pacar ngresenu jatuh patihe diundang teh teh aku ki susah lha susah napa wong raja kok susah raja mboten enten susah sebab mboten enten raja medun nek kados kula saged susah perdana menteri iso medun nek raja mboten saged lah yo mati kulah lengser lo sampai kok milik mikir mati kok rojo buatin mati sampai buatin sakit jadi rojo sampai le jadi rojo ini ku mergono rojo mati kok rojo sing dikit dikit namrud fir'on dak mati mati sampai buatin sakit jadi rojo Oh iya, lain ke? Ini kados kulo, mboten ngenteni mati. Sakit lengser. Oh. Iki. Akhirnya ya ngandel deh. Nah, badane kita ngerti situasi dosa dunia. Iku undur. So, Gusti Allah dawuh undur. Undur. pikir. Nanti niki kira yang kedah mikir. Ampun ngantos mboten pikir Engko wong dodolan ya mesti ana sing untung, nami mesti ana sing rugi. Untung kabeh mohal. Kudu ana sing untung, kudu ana sing rugi, pasti. Ampun insyaallah pasti. Lah nek untung kabeh besok nek swarga iso. Mulane ditutup ayate walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Besok nek akhirat nek swarga ku paling agung tingkatan-tingkatane. Lan und peparinge. aku nenek nggone suwarga nek suwarga mboten enten tiang pekir mboten enten kabeh sugih kabeh cukup ya kena suwarga nandulnya tukaran pasti nandulnya ora ana tukaran muhar Tak sebab e, wis sabdo ihbitu ba'dukum li ba'din adu Adam Hawa sak gendongmu sak gendongamu bakal tukaran sebagian neng sebagian siji lan wenehe pasti pasti tapi sandonya tukaran kabeh mohal mergo bahasane ba'dukum dadi sak donya tukaran kabeh muhal nek donya ada ana tukaran muhal sok kapan dak ana tukaran sok nek swarga dak ana wong tukaran sebab napa rasa jengkel mangkel dilangake wanazana ma fi suduri min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin rasa mangkel-mangkel sing nek donya nek wis do mlebu swarga ilang wajrakan dite dindek karo bakule mangkel mangkel Tapi besok nek padha mlebu swarga deh ilang mangkele. Ora eling situasi donyane wis ora. Sebab paringane Allah wis luweh-luweh. Akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Maknane luweh-luweh. Ya. Rene sipate Gusti Allah kaya ngono agunge la tajal. Iki endahe Quran. La taj'al ojo ndadekake sira ma'allahi sartane Allah ilahan akhara ing pangeran liyane. Gusti Allah sifat agunge kaya ngono. Seliramu aja golek pangeran liyane Allah. Aja nekat. Apa maneh patung-patung balung watu dicet, dipulas, Tapi eh, mbok padakna Gusti Allah kebangetan. Iki eh, wong akale cempluk ora ngerti nek Gusti Allah ki Maha Agung. Hmm. Nek nekat kowe fatak uda mongko dadi sira iku mazmuman wong sing winada makhdulan tur ino lebokno neraka ora ana sing wani mitulungi braulo-braulo sing dianggep nyafaati ilang kabeh sapa wae makhluk sing dianggap mitulungi krana disembah ilang kabeh ora tanggung jawab niki aja keblabasan nek wong Islam lan wong Islam besok nok dina kiamat tolong menolong pasti aja nganti keblabasan wong Islam nulungi wong Islam syafaat syafaatan ana liyane wong Islam do tukaran dalile al akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin surat Zuhruf, juz 20 al akhilla utai poro kanca intim sing nak donya yauma idzin suk dina kiamat ba'dhum li ba'dhin adu siji lan wanane mesti tukaran sok dina kiamat kanca-kanca intim sing nok donya rukune rak mekakat rupake kelompok sing rukun besok dina kiamat pasti tukaran ba'dhum li ba'dhin adu Pasti tukaran. ilal mutakin kejaba wong sing takwa. Oh, punonten. Nek sing takwa tetap rukun, rangkul-rangkulan, syafaat-syafaatan. Mulane nalika dina kiamat wong mukmin mukmin do rangkul-rangkulan do tulung-tulungan syafaat-syafaatan wong kafir nglamun ma lana min syafi'in Wala sadiqin hamim Banget tenawakku Kok orang-orang sing do gelem nyafa'ati Konco-konco kok do gelem marak Fa falau annalana karratan fanakuna minal mu'minin kok ngene aku dibalik kering donya maneh aku seneng dadi wong mukmin wae iso syafaat syafaatan iso rangkul-rangkulan juz 19 surat asy-syu'ara sampean catet kersane menjing nampi ilmu sing kata jadi wong mukmin syafaat syafaatan dalile Quran surat asy-syu'ara juz 19 mula nek ana wong muni sok kiamat dak ana syafaat syafaatan nek le muni ngono salah nek le muni wong kafir dak ana syafaat syafaatan bener wong mukmin syafaat syafaatan bener dalile ning Quran cetok ingkang kula waos kala wau surat asy-syu'ara juz 19 sampean catet dadi nek ana wong takon niku karek nglurokno atau diluru wong loro sing takon karo sing jawab dadi ora geger terus. Mergo geger ku biasane timbule sangka dak ngerti. Dak ngerti, dak gelem takon. Nah, niku ndung marai tukaran. Lah nek wis diterangno ngene dalile dituduhno nek Quran juse apel apa maneh. Kejaba nek wis moh Quran, lah iki angel. Sehingga hadis likulli mukminin syafa'atun yaumal qiyamah. Hadis. Saben wong mukmin besok bisa nyafaati tino kiamat, khusus mukmin. Ah, mulane aja nganti mempertuhanke liyane Allah. Aja. Ah. Nah, badane nerangake kaagungane Allah. Aja nganti dipadhak-padhakno karo makhluke. Terus Gusti Allah dawuh sing penting banget yaiku hubungane manusia kalayan Allah hubungane manusia kalayan tiang sepuh kalih niku dijejerke niki ayate Berarti berbakti karo ibu lan bapak wajib. Kewajibane kukuh nganti dijejerke masalah penyembahan. Nah niki ayate ngeten niki sampean cateti. Wa qadhalan perintah rabbuka sapa pangeranmu Muhammad Allah ta'budu ing yen ta ora nyembah sira kabeh illa iyyahu kejaba nyembah panjenengane Allah ora kena nyembah kejaba Allah iki supaya dimurnekake dimurnekake pengabdiane ring Allah zahiran wa batinan hmm. ngibadah kita salat poso zakat haji lan liya diyakini sing tenan pengabdiane khusus dateng Allah tegese napa golek ridane Allah penyabahan pengabdian sing paling top nomor siji yaiku ngabdi ring Allah namung golek ridane Allah niki kelas berat kelas 2 ngabdi ring Allah ngarep-ngarep ganjaran iki nomor loro sing nomor loro niki kekuatan kita pangkat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing nomor siji pangkate para nabi-nabi para malaikat, para nabi iki nek ngabdi ming golek ridane Allah. Ya pangkat sing nomor 1 niki diulangake dening para guru-guru mursyid rene ahli tarekah. Diulangake supaya iso ningkat nomor siji. Ning gak iso kenyataane. diulang ilahi anta maksudi warido kamat gusti panjenengan ingkang kula tuju karidan jenengan sing kula suwun wis iso ngono tapi dak iso prakteke dak iso jangan angan sing macam-macam muga-muga dagangane laris anu jajanan ngono barang kengeng, kengeng tapi orang nomor siji si nomor siji ilahi anta maksudi waridoka matlub ini ngibadah para nabi jadi nabi-nabi yang ngibadah itu orang golek suarga orang sebabnya apa nah, ini ben ngerti tiang niku nek pun dani Allah pasti nikmat doko suwarga ya nikmat doko neraka ya nikmat pokoke diridani contone sing diridani Allah nak suwarga nikmat malaikat ridwan nak suwarga nikmat nikmat contone diridani Allah tapi nak neraka terus ana malaikat malik kula nek dalil ngoten dadi sampean bantah sing sampean bantah sing ndi <laughs> Wong niki wis dadi keyakinan, malaikat malaikat jaga neraka. Ora lho malaikat malaikat keluyuran lho Istirahat nak swarga mboten enten niku kok kaya manusa mboten. Teng neraka neraka. Nikmat nikmat. Hmm, kobong mboten. Angko malaikat Malik kobong, ha, napi, dua melayu. Hmm. Niki. Niki nggih, nek wis diridani Allah pasti nikmat, pasti. Rene manusia awam sak kula jenengan iki mboten kelase. Mulane Kanjeng Nabi mulang ring kita, Allahumma inni as'aluka Ridoka ditambahi wal jannah. Oh, bijaksana Nabi. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar ditambahi Muka-muka sampan ridani tibai lan mlebu swarga. Lha ana ngono sampan ngarep-ngarep ngono kenging kenging. Tapi kelas 2. Ya. ya. Ana nomor 3. Ngarep-ngarep donyane tok wis geus pundi mawon Gusti meh bodho muka-muka laris Gusti lah. lah. sampan sudah sithik-sithik lah pokok laris ngono. Iki kelas 3 iku. Barcel ya. Yo niki. Ah mangke awake sampean niki melu kelas piro? Niku urusane jenengan mboten kula. Watake sampean kula nomor 1 sakarepe sampean. Engko ditunjuk karo malaikat, kuwe kok nomor 1. Nene ku urusane sampean kali malaikat. Nek kula mboten wonten, mboten wonten. Kelas loro niku. Ora munggah, ora munggah ora popo apa <laughs> kelas loro. Pancen tingkatane pun ngoten niku dispundi. Hmm, ya. Ampun ngapusi Gusti Allah. Gusti Allah pirsa ati jenengan. Aja padune anggar koncone dak reti lho lho kok ngono. Jenengane tauhide kurang tenanan. Gusti Allah pirsa ati jenengan. Ajenan nah, piye mesti ngeten. ya kecepo suwarga dagangane laris Gusti mesti ngono ayo ora wong nek anu nganti ring ngene kiai nyuwun donga wiridane muga-muga laris ngono ana sing tengen kula muga-muga sing tengene bakul-bakul saged do bali terus pundi niku dongane ha kula nek akan wis maca selawat sing akeh hmm, ngono dadi ora balian untuk ganjaran <laughs> Nggih, lha piye meneh wong padha ra isane kok. <laughs> Sing didalu ira tau mbut gawe, lucu lho ngene. Saman ce untung didit nane bakul. Lah kula mboten enten teng bakul Masih ale dak bakul. Ayo niki. Lah piye Nah, aku lagi ini semuanya istighfar sing akeh, selawat sing akeh. Aku nak diparingi Bali, mesti Bali. Nah, aku mana? Dan ini perintah yang pertama ojo nganti nyembah ring Allah. Mergo sing gawe semua barang Allah. Sing gawe tingkat-tingkatane manusia Allah. Nah, terus nomor loro wabil walidaini ihsana. lan bagus ana sira bil walidaini kelawan wong tuwa loro ira ihsanan kelawan gawe bagus tenan ya bapak ibumu bektene ah niki supaya ngertos Bektene niku padha uga wong tuwa loro bapak ibu isih sugeng padha uga bapak ibu sampun sedo hmm. bapak ibune wis sedo carane mbekteni nek pancen matine Islam iki sing susah Lah nek nalika nang donya Bapak ibu wajib dibekteni padha uga Islam utawa kafir. Iki sing abot. Bapak kafir wajib dibekteni nek donya. Ibu kafir ya wajib. Tapi nek ibu bapak Islam mukmin wajib bekti donya akhirat. nek bapak ibu kafir wajib bakti nok dunya tok nok akhirat nek wis mati ora wajib dibekteni tegese piye ora kena didongak-dongakno wis putus ana dalile wonten wonten oh, dadi kepenak sampean nalika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad niku pirang-pirang. Sahabat sing jenenge Sa'ad. Ana Sa'ad bin Abi Waqqas, ana Sa'ad bin Ubadah, ana Sa'ad bin Mu'adz. Ya. Niki Sa'ad bin Abi Waqqas. Niku kecoba ibune kafir. Bapak empon sedo. Nalika Sa'ad masuk Islam derekake jeneng Nabi konangan ibu ibune mentang-mentang saat nek kowe jemelu agamane Muhammad kowe ora tak daku anakku susah ya anak wong senenge karo ibu temenan sowan jeneng Nabi Bis pundi Nabi, ibu mboten rido menawi dalem ngikuti agami ini jenengan maksudnya kon mernahno. Kanjeng Nabi ne boten wonten wahyu saking Allah mendel. Mendel. Nembe saantawis malaikat Jibril rawuh. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا الآية سورة لقمان juz selikur surat Luqman juz selikur Nek wong tua loromu maksa-maksa ning seliramu kon nyekutake pangeran sing ora ana dasar kebenerane aja mbok taati aja mbok patuhi aja mbok turuti wa sahibhuma fid dunya ma'rufan ning kudu mbok kancane sak urip nang donya serawungi sing apik serawungi sing apik sak urip nang donya lafale cetha fid dunya cetha dadi wong tuwa kafir iki lho niku wajib dihormati Lene anu ana sing keblangeten kelincipan, siji panggonane ngono tukaran, kuaran ana sing dipateni. Ya Allah. Ngono ku kadang-kadang dalil Quran niku. Mboti bos sing dalil ndi aku sing anu ngene ngene. Paham nggih? Dewi panggonan paham sing dimaksud. Ya. Aku rapati cetot-cetot nano. panggonane dhewe ngono iso geger ya Allah padahal bapak ibu tenan ono sing kedaden dipateni yo nganggo dalil niku apa dalile waktu abaka ngono apa ngono jane tah nek ndi dalile niku lho sing ndi ana sing kula waca wau teng surat Luqman juz 21 hmm. iki maksude sing wis kadung ya wis kadung tapi sing durung iki supaya diperbaiki wong tua loro kudu dibekteni anane sidane saat didawi jenabi ibumu tetap disrawungi sing apik mugi kula niki bagian melayani sarapan dar siang ya wis iku dilanjutke saben esuk masak kangge ibu. Lah ibu wis ngerti nek anake tetep agama Islam. Sarapane ora dibadar jano. Guawan kekno daharan siang sing sesuk sing esuk ora didahar diciko. Nah, terus ngaten. nganti ibu merang mentang-mentang saat nek kowe tetep ora mundur sangka agamane Muhammad aku moh masaanmu tetap diladeni nganti aku moh turun omah hmm. jadi jarke betul apa lagi nganti mogok makan dadi wis ana jaman nabi cik mogok makan ku ana ibune saat bin abi waqas tigang dinten tigang dalu mboten dahar akhire mboten kiat ngeleh nggih kepaksa didahar Malane wong mogok makan kok jadi terus no nek wis ngeleh tenan pangan ngono nek ya Yeah. akhirnya ya tetap diladeni niki sing ibu kafir apa maneh nek ibu sing islam lu ngoten carane mandi diterusake biasane anak gregeten niku nek bapak ibu wis tuwa gregeten luweh-luweh nek wis tuwa mangan manggon eek manggon pipis manggon gregeten. Wene lambune gak enak ya Allah. Pesing ya pesing mosok koyo ngene. Haram. Gremeng ngono ku haram. Engko dalile mangke wonten. Hmm, ya. lali wetone wanasiya khalqah dalil lali wetone iku nang surat yasin ngono lho sampean dadi wong lali wetone iku dalile nang surat yasin wanasiya khalqahu lali sapa manusa khalqahu ing titahe lali wetone nek teko apa kok kemakine ngono kan umbel asale ngono umbel kok iso diketoni barang ini, ini, ini. niki sampean pikir sama nek kurang paham eling-eling kedadosan jenengan iso kumbel ngono nek sempet brengos e gua gawe rak mekaket gampang umbel ngono oh, wae ngene kanggo awake dhewe aja nganti karo kancane kancane lagi maca ala umbel aja ngono <laughs> payah ya aja kanggo awake dhewe ngono lho awake dhewe aja kanggo wong kanggo wong ya tukaran biasane iku nek wis tuwa gregeten. Lah iki diterangake. Imma yablughanna lamun tenan tumeka indaka ana ing sandingmu alkibaro ing umur tuwa ahaduma sapa salah bapak ibu au kilahuma karone. Nek bapak ibu wis tuwa salah sijine atau karo pisan padha tuane. Fala takul uffin. Mongko aja ngucap siro lahuma marang bapak ibu ufin ing ucapan ufin iki bahasa Arab bahasa Quran ufin iku nek cara Jawa hus atau ucapan nyentak diundang apa ngono iku haram ya ngwace lan sepadane fala takul ojo wala tanharhuma lan aja nyentak-nyentak sira ing bapak ibu aja mbok bentak-bentak terus diarahke dening Gusti Allah wa kullan ngucap lauma marang bapak ibu kaulang karima kelawan ucapan sing bagus badhe ngersakake napa Pak ngersakake napa Bu kowe disentak aja mbalung nyentak Bapak ibu nyentak anak kenging. Anak nyentak ibu haram. Hmm, wala tanharhuma. Dengan segala macam bahasa. Hmm. Hmm. Iya. Lah nek ngeten sampan cadet. Engko nek lali diwaca. Nek pinter bahasa Arab Jikuk tafsir jalalen, sawi, lan lihaliane Nek da iso bahasa Arab, bahasa Indonesia Aku diwoco Da iso bahasa ini sacara Jawa Wonten cukup kok Diwoco, bolak balik dipikir Iki hebate Quran bahasa Nek bapakmu wis tuwa jombo sentak sajaane aneh Nek jinom sentak oh. Wah. Anak bapak cina, mana isi bayi. Aduh, usah dirembuk. Jaluk tidak tapi undang no kentang, wah ada bos saya digendang, di, dipecat kentang, ngertas saya tanya bos son kentang unyil barang itu. Dadi nek bapak ijenno, anak isih bayi, dadi ora dirembuk. Anak bapak wis tuwa, bapak wis umur 80, 70, anak kan wis umur 40. Lah, galak-galak ya anak ngene iku. Umur 40 wis sugih, rak mekacat. Nah. Wah, Pak, aku gelo aku dadi anak em. Masyaallah lah. aglo ah, ya pancen kowe iku anake oh, ora iso lah wong jaba ngerti kalau bapakmu sakake kok engko sing nandingi yo koncane sing sugih sing sugih tapi sing sopan ane ku sing ngelingake wani muga padha sugih wani anak sing pikir ra wani pengen ngelingno lha ora nyambut gawe sama apa ngono ku makene wong wong fakir ndonga wis muga-muga njetung <laughs> terus sing sugih njetung terus niku gawa rumah sakit nah niku ha sing fakir ah, mandi ra <laughs> ngono ya niki carane ya niki bahasa-bahasa Quran sing bagus banget dieling kanggo nata awake dhewe-dhewe ya iki bapak ibu sih urip diladeni sing bagus diterusake wahfil lan ngesorno sira lahum kanggo bapak ibu jana hadzulli ing suwiwine kaasoran minar rahmati merko saking welas asih piye tegese nek a matur sing alus andap asor awake lambunge iki dingesorno iki bahasa Jawa Kudus amit amit niki carane niki bahasa Kudus amit sewu niki bahasa aja diwahi aja amit 2000 mulo niku wong niku ya amit sewu niku bahasa lan aja dikurangi amet 100 <laughs> mboten ki amet 1000 ini sing bahasa bahasa niku aja diwahi ya zaman nek kepengin dadi bahasa wong kuno ku nek bahasa angel diwahi contone nek bodho sawal niku wong kuno muni bodho gede tapi nek dzilhijjah bodho besar tanggal siji syawal bodoh gede engkau tanggal 10 zilhijjah bodoh besar padahal besar karo gede bodoh saman nawai nek wani niki mangke poso 30 dina lajeng bodoh besar eh, nglindur ape teh durung kok bodoh besar mesti sama di ngotenake saman genti bodoh ageng ora payu niki Ini istilah Podo karo buka bersama Tapi kok sahur bareng Iki ono istilah sahur bareng Nek buka bersama Saiki diganti buka bareng sahur bersama menang dia durung karuan iki iki soal iki wong tenan apa ora nek wong tenan menang dhek nek wong wong wongan kalah Nah, oh, niki. Anak bodoh gede karo bodoh besar wis kadung menang iku. Hmm, niki. Ya, waqfid lahumma jana khadzulli sing sopan. Nyuwun sewu, mesti ngaten nyuwun sewu. Aja digenti nyuwun kalih aja niku ngenyek niku. Lah terus sing nak ngene kanggo nek wis sedon didalile. Waqul lan ngucap sira rabbirhamhuma kama rabbayani saghira niki isyarah ya nek gone nek ibu bapak wis kabundut isyarahe Rabbi do pangeran ingsun irham mugi melasi panjenengan huma dateng bapak ibu kama rabbayani kaya oleh ngrumat bapak ibu ni ing kula sagira nalika tasih alit iki Gusti Allah le mulang langsung ngemutake berdoa ya Allah Gusti bapak ibu mugi panjenengan welasi kadinene bapak ibu nalika mimpin lan mula sura kula tasih alit niki dielingke iki sih loro la wis saiki penghormatane anak ring bapak ibu sing paling diutamakake karo cuma nek nuju ana barengan ibu ngersakake bapak ngersakake pas detik saate padha ibu yang ngundang nembali bapak yang ngundang nembali pas padha sing diutamakake sing di ibu iki tuntunane Kanjeng Nabi ibu engko nek bar ibu lagek ring bapak hmm. iki ana aturane dadi ibu sebab luweh welas tinimbang bapak hmm. Mulane nek ana anak bapak ibu wis gedhe luwe-luwe ibu wis sepuh pipis nang panggonan kadang-kadang anak <clears throat> konjiku kotorane istilah nggak dicikuk eling-eling anak naliko mipisi buis ping piro kata jenengan ku lali nah, no. jenengan di ibu jenengan jenengan pipis niku eling no boten nah aku kepengen sama neling aku malah tak ngandel <laughs> tak ngandel pipis ini aku buatin nanti sampai dibanting ini hmm, ini tidak tahu bapak ibu banting anak tidak tahu nah, ini aku dieling-eling nah, sampan rumati ibu sampan wis rosa ibu sing nuju rekoso ya wis balasan Iku ganjaran sing gedhe, ganjaran sing gedhe. Dadi anggere awake dielingne kados ngeten lha ayat-ayat ngeten sampean eling-eling dong sampean nyekel gedhe jenengan lha iki ganjaran sing gedhe dibetah-betahno. Niku carane kaya ngono. Nah, dadi tuntunane nek bapak ibu wis sedo didongaake. Lah, istilah samake wonten acara tahlilan barang. Niki nek sampean kepengin ngerti dalil tahlilan. Kitab Al-Fathur Rabbani li tartibi Musnadil Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Kitab Al-Fathur Rabbani niki teng Kudus mboten enten. Sing wonten teng Saudi Arabia. Kula tumbase teng Saudi Arabia niki pat likur juz sing wonten hubungan kali masalah tahlilan niki sing jus wolu halaman satu tunggal ngantos satu gangsal sampai catet ya nona ya. sampai catet ya, halamannya mawon ya. <laughs> ya. Kitabe kula wangsuli Al-Fathur Rabbani li tartibi Musnadil Imami Ahmad bin Hambalin Asy-Syaibani. juz 8 halaman 100 tunggal ngantos 100 gangsal niki mangkai sampean pelajari sampean nek netepake hukum niku carane sing apik dihukumi apa saben ana acara tahlilan nelung dinani mitung dinani matang puluh nyatus hal pendak pisan pindo nyewu lan liyane niki mesti ono tiga unsur sing dilakone pasti tiga unsur siji unsur berdoa nomor loro unsur sedekahan lan nomor telu maca Quran tahlil lan saksaminipun niki unsure lah niki sing tengene Fathur Rabbani juz 8 halaman 104 fa ammad du'a'u was sadaqatu fadhaka mujma'un 'ala wusulihima wa mansusun 'alaihima minasy syari'i niki makhad makhad pengambilan dalil fa ammad du'a'u mongko anapun utawi lendungakno was sadaqatu lan ling sedekahan lah sedekahan kadang-kadang ana sing gedhen nek jerakan-jerakan gedhe aku sedekahane nganti ana ember e, ember. Ku sing semeding ya tamo dus. Ku nek sing cilik-cilik dirumo takir. Nah niki sedekahan. Dungo wasodakatu lan sedekahan famuj fadzaka mujma'un ala wusulihima. Para ulama ijma' wusul ringene mayit. Dungane lan sedekahane. Ijma niku pengertiane ulama gak ana sing khilaf. Niku ijma. Tengene usul fikih wattifaqu kulli ahli al-asri ay ulama il fiqhi tuna nukri ala tibari hukmi amrin qad hadas syar'an ka hurmati sholati bil hadas sing diarani ijma kata sepakat dari para ulama mulai sahabat sampai tabiin ke pertama kedua lebih kompak tidak ada khilaf niku ngenani dungo lan sodakoh pasti diterima lajen sing ana hilaf niki sakit ditingali mulai satu tunggal nganti satu gangsal sing jus wolu nek menurut ulama-ulama sing senengate pemuda saiki Ibnul Qayyim Ibnu Taimiyah Syaukani diperkuat madhab Imam Ahmad bin Hambal wa Ba'dul Kanafiyah ganjarane maca Quran tahlilan sak saminipun ganjarane kecekel mayit niki malah model Ibnul Qayyim ulama saya ganjarane kecekel mayit nek menurut mazhab Syafi'i lan Maliki ganjarane kecekel sing maca tapi keterangan nek mengene dok kurang mengklop. Nek ganjarane kecekel mayit si mau contoh apa, nek ganjarane kecekel mau contoh mayitin entuk apa. Ganjarane kecekel mayit sing maca diparingi ganjaran padha karo ganjaran sing kecekel mayit. Niki menurut Ibnul Qayyim, Imam Ahmad bin Hambal wa Ba'dul Hanafiyah. cara Syafi'i lan Maliki ganjarane kecekel sing maca mayit diparingi ganjaran padha karo ganjaran sing kecekel sing maca oh iki nek cara kudus namanya bak bu oh iki nek sampean kepengin ngerti dalile bab tahlilan nah, kula dudoi nah. makanya sampean tumbas kitabe teng Saudi lho nek nyuwun fotokopinan mawon saged tengen kula fotokopinan sing sing saged maca Arab niki hmm, nek kula gadah kitab e. nek kitab kula disilih aku mamang <laughs> kula mboten mboten nangsal mboten kula mamang mamange pe nek sampean lali dak mbok balekno <laughs> kula mboten mamang nggih eman-eman e. lurune ring Mekah niku ya yeah. dan ini khilaf ini masalah telung dinanan, mitung dinanan, metang puluh, nyatus orang-orang dalile hmm. orang-orang dalile sudah diluru oh, orang-orang dalile itu pintere para wali-wali para sunan-sunan supaya wong urip iki eling karo sing mati oh ini perjuangannya wali-wali sebabnya kanjeng Nabi ngendika mal fil qabri illa kal ghariqil mughawwas yantadhiru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lah fa idza lahiqatu kanat sahu ahabba min ad-dunya wa ma fiha wa hadaya al-ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar rawahu dailami saged dipun padosi wonten ing nasaihuddiniyah utawi tengene tafsir sawi nah. Mal itu fil qabri ora ana mayit ning alam kubur, aja keliru ning kuburan. Ning alam kubur. Ngalam kubur iku luwih jembar tinimbang alam donya. Perbandingane alam kubur karo alam donya kaya perbandingane alam donya karo alam arham. Sampeyan nalika tengene kandungan ibu. Niki menonton ngalame. Nah dibanding karo alam donya aduh jembar alam dunia. dan alam dunia dibanding kalau alam barzah, alam akhirat nggih padha karo niku, nok weteng karo nak dunia niku. Alam arwah, alam barzah, alam akhirat luweh ombo tinimbang alam dunia. Illa kal ilmu mughawwas kejaba kaya wong kerem sing sambat-sambat. yantadhiru da'watan talhaquhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lah sing wong alam barzah selalu nunggu-nunggu kintunan donga sangko anake dulure kanca kancane fa idza lahiqat sukanat lahu ahabba minad dunya wa ma fiha donga mau nek ditampa dening Allah tekan mayit bungae ngungkuli tinimbang nalika isih nang alam donya disubya-subya bondo sak donya iku seneng dikirim donga wa hadayal ahya lil amwat addu'a wal istighfar dicetakke dening nabi hadiah kowe urip nang donya ling wong alam barzah yaiku didongaake luwe-luwe dijalukke ngapura terus bahasane wong kurna kintun donga dalile kintun donga niki wahadayal niku wong tuwa kintun donga ana semene tahlilan ana semene tahlil masal macem-macem macam niku jengen niku ya dadi supaya ngerti sak mboten-mbotene kanggo anak terhadap bapak ibu sing wis kapundhut saben bakda salat niku lho diwacaake Fatihah Fatihah niku donga. Nah, dalile teng hadis niku cetha. Afdolud du'a alhamdulillah. Utama utamane wong donga iku maca alhamdulillah. Ini hadis. Alhamdulillah tuluk waladzallin. Wah, ya, ya, panjang banget niku ya. ngeten iki kersane ngertos ya. Dadi nek wis nganggo Quran hadis siji mah ya wis ngoten mawon. Ah sing dinggo apa nek Quran hadis ya. Niki. Eh tuking ngriki supados atur kula kala diperhatekake. Sumaqala rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعفي نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نوصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وآل أصحابه صلاة تعدل صلوات المصلين عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين